pri la emo lerni duan lingvon. Antau hierau, nia amico Paolo Viana raportis pri iku prelego de professoro Grant Goodell, kiu tie presentis resultoin de esploro pri la agio en kiu homo pli au mal pli bone lernas duan lingvon li nomis la agion de decep como quariaroi, ciu estas lau li, la turno puncto por la capablo lerni duan lingvon. Restas tamen mal clare, qui al tio ocasas, cae tial li volas per pluae studoi el trovi pli pritiu mistero. Mia ne estas lingvisto, sed economisto, cae pro tio mi havas jam de mia studenta agio alian vid puncton. Nome temas malpli pri capablo au necapablo lerni croman lingvon, sed pri la emo fari tion. Concise dirite, la afero estas jena. Infanoi lernas cefe per imitado de tio, kion ili audas ili imitas la cadenzon, la unuopain fonemoin, cae memortenas vortoin cae frasoin, sen depende ciu temas pri unua, dua, au tria lingvo. Lau crescanta agio, tiu imitemo mal crescas, char ciu nova fonemo, vorto au fraso, causas certan penon, cae ili preferas usi tion, kion ili besonas por comuniki cun familianoi cae amicoi. Ili koncentriĝas pri la propra unua lingvo, kiu plej ofte ne estas iu norma lingvo, sed regiona aŭ loka lingvaĵo. Se infano en Austrio parolas tenaske lokan dialekton, tiam eĉ la lernado de la norm germana causas penon. En tiu caso, la vortoi ja estas tre similai, sed estas alia parol melodio, aliai grammaticae formoi, aliai sonoi. Se charla infanoi hodio jam kiel beboi, audas norm germanan paroladon, ili paralele lernas tion, sed plei ofte cun malplida entusiasmo cae hodiau la infanoi audas ancau la anglan, exemple, ciam ili spectas por infanain programoin en televido. Miai nepinoi antau iaro surprisis min, ciam ili diris al mi che ili spectas Paw Patrol. Tiu animatia serialo ege placas al ili, set la infanoi ne conscie pensas economie. Ili el filtras tion, tion ili ne bezonas. Ca iu pli agiae ili farigias, des pli ili lernas tion, cion ili devas lerni en lerneio. Tio signifas, che en lingvo lernado ili limigas sia in clopodoin alla scriba lingvo. La parolado de fremda lingvo causas penon, cae tial ili ne clopodas bone lerni la prononzon. Ili cesas imiti, eble ili jen ca jen conscie imitacias. Tio concernas ceni en Austrio, cefe la anglan lingvon. Geiunuloi ja conscias, che la angla estos utila en la profesia vivo, ca che tiu lingvo ancau bone taugas por fanfaroni, sed la rilato al tiu lingvo restas plei ofte malvarma. Cai tiu sinteno bremsas la emon lerni pluan lingvon. Restas nur mal multai talentuloi, ciui trovas gioion en lingvo lernado. Tio validas ancao por la lernado de Esperanto. Plei multai lernantoi de duo lingo contentigas per tio scivolemon, el cent miloi da lernintoi restas man pleno da homoi kiu istarigas rilaton alla esperanta mondo. La esperanta retradio celas iom pligrandigi la nombron de homoi, kiui post lernado en curso volas taurigi la rilaton al esperanto cae al gia medio. Ili povas lerni, per auscultado cae legado. Tio estas ne malhavebla tasco.